Book 2 სამოცდათექვსმეტი სამოცდათექვსმეტი დასაბუთება მეორე დასაბუთება ორი რატომ არ მოხვედი რატომ არ მოხვედი ავად ვიყავი ავად ვიყავი არ მოვედი რადგან ავად ვიყავი. არ მოვედი, რადგან ავად ვიყავი. რატომ არ მოვიდა? რატომ არ მოვიდა ის? ის ავად იყო. ის ავად იყო. ის არ მოვიდა, რადგან ავად იყო. ის არ მოვიდა, რადგან ავად იყო. რატომ არ მოვიდა? რატომ არ მოვიდა? მას არ ჰქონდა სურვილი. მას არ ჰქონდა სურვილი. ის არ მოვიდა, რადგან არ ჰქონდა სურვილი. ის არ მოვიდა, რადგან მას არ ჰქონდა სურვილი. რატომ არ მოხვედით? რატომ არ მოხვედით? ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. ჩვენ არ მოведით, რადგან ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. ჩვენ არ მოведით, რადგან ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. რატომ არ მოვიდა ხალხი? რატომ არ მოვიდა ხალხი? მათ მატარებელზე დააგვიანეს. მათ მატარებელზე დააგვიანდათ. ისინი არ მოვიდნენ, რადგან მატარებელზე დააგვიანეს. ისინი არ მოვიდნენ, რადგან მატარებელზე დააგვიანეს. რატომ არ მოხვედი? რატომ არ მოხვედი? უფლება არ მქონდა. უფლება არ მქონდა. არ მოვედი, რადგან უფლება არ მქონდა. არ მოვედი, რადგან უფლება არ მქონდა.